بابرو التوحيد ستوديوس تقديم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته aziz mujohid aka birodarlar ogoh بولينكي bizlar mana bu Alloh subhanahu farzi bo'lmiş jihod ibodatiga mana chiqdik. Mana shu jihodni qiladigan bo'lsak, Alloh taolaning ko'plagan g'alabalariga bizlar yetishamiz. Va bizlar mana bu hayotda hamma fikriy qarashlarimizni, dunyo ko'z qarashlarimizni hammasini islomiylashtirib olmoqligimiz kerak bo'ladiki, ya'ni ba'zi tushunchalarimizga xato tushunchalar kirib qolmasligi kerak, hamma tushunchalarimizni islomiylashtirishimiz kerak. Shuningdek, masalan, g'alaba degan tushunchada ham Hozir ko'pchilik shunday tushunadiki, faqatgina g'alaba bu jang maydonlarida bo'ladi deb tushunib qolganda, ya'ni mana shu jihodga chiqqandan keyin ko'radiki, ma'lum yillar bir janglar qilib yurgandan keyin agar tez-tez fath nusrat bo'lib ketsa-yu, ha, deb bu maqsad shu ekan mana jangda g'alabalar bo'lyapti, g'alabaga tushyapsiz alhamdulillah deydi ular. Lekin agar tez-tezda fath nusrat bo'lmasa, ular ya'ni biz nohaqmizmi-kin deb ham o'ylab qoladi ba'zilar. Ya'ni o'zi g'alaba kelmayapti bu, qanaqa bo'layapti bu yo'lda Fathun nusratlar kelmayapti deb inson o'ylab qolishi mumkin. Shuning uchun bu yerda Shayx Yusuf al-Uyayri rahimahulloh bu kishi mujohid bo'lib o'tgan va bu kishi mana shu haq olim bo'lganligi uchun ham qamalgan va inshaalloh bu kishi shahidlik manzilatida ketgan. Ana shu kofirlar tomonidan qatl etilingan. Va mana shu kishi jihodda 11 ta g'alaba bor deb yozadi kitobida. Jihodda 11 ta g'alaba bor. Demek mo'min kishi Allohning buyrug'iga infiru khifafa va thiqala. Alloh yo'liga yengil holatda ham, qiyin holatda ham jihodga qo'zg'alinglar degan oyatiga ijobat qilib, ha, bo'lib ham jihod farz ayn bo'lgan vaqtda mana shunday jihodga chiqqan mana siz kabi mo'min aka birodarlarga demak 11 xil g'alaba beriladi albatta.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 bo'ladigan bo'lsa fatarabbasu kutib turinglar nimani kutinglar hatta ya'tiyallohu bi amri to Alloh o'zining ishini ya'ni azobini olib kelgungacha kutib turinglar va Alloh bunaqa fosiq qavmni Alloh hargiz hidoyat qilmaydi Yana mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo 8 ta do'sada sanab o'tdi. Demek, mana shu Alloh va Rasulidan ko'ra va Alloh yo'lida jihoddan ko'ra mana shu narsalar muhimroq bo'lsa, suyumliroq bo'lsa, demak kishi fosiq hisoblanadi. Va mana shu 8 ta to'siq demak bu oyatdan xulosa bo'layotki, albatta hijrat qilmoqchi bo'lgan kishiga, jihod qilmoqchi bo'lgan kishiga demak albatta bu to'siq bo'ladi. Albatta bu 8 to'siq bo'ladi. Mana shu 8 ta to'siqda endi qaysinsidir biri ko'proq to'siq bo'ladi. Chunki kishilarga shu 8 ta narsalar har xil ta'sir o'tkazadi. Ya'ni masalan, bir kishi uchun aytaylik u vatandan bu jihodga chiqishligi uchun hamma narsadan kecha olishligi mumkin. Lekin magar ham ota-onasidan qiynalishligi mumkin. Yo ota-onasidan ayrilgan emas hech ham. Doim onalar bilan birga bo'lgan, ota-onasi bilan birga bo'lgan, lekin shu ota-onasi unga fitna bo'lishligi mumkin. jihod farzayn bo'lganda ota-onani izinsiz chiqilardi. Lekin u kishi nima qilish mumkin? Unga shu narsa to'sib bo'lishi mumkin. Unga bu mana shu narsa imtihon. U boshqa narsani kecha oladi, lekin shu narsa unga haqiqatda qiyin imtihon. Endi yana bir kishi uchun u ota-onasiga uncha mehr bo'lmasligi mumkin. Mol dunyoga bo'lmasligi mumkin, lekin unda muhabbat farzandiga bo'lishi mumkin. shunday bo'lishi mumkinki, ayoli bilan farzand xola ham qoldi, lekin o'zi chiqib ketishlik kerak. Mana shunda unga u nima bo'lishi mumkin? Shu bola endi unga fitna bo'lishi mumkin. Bu endi unga katta imtihon bo'ladi mana shu o'rinda. Endi yana bir kishi uchun endi bu yerda Alloh taol hammasini sanab o'tyapti-da demak. Hammada hamma sifat bo'lmasligi mumkin ekan, lekin ba'zi bo'lishi mumkin mumkin ekan. Endi ba'zi odamda hammasi ham bo'lishi mumkin. Endi yana bir kishida mol dunyo bo'lishi mumkin. U ota-onasiz ham yashab qoladi, farzandsiz ham yashab qoladi, xotinsiz ham yashab qoladi, lekin unga pul kerak. U pulsiz yasha olmaydi u. U pulsiz g'alati bo'lib qoladi u. Ya'ni bu odamga shu imtihon endi u. Ana shu mol dunyosini tashlab chiqish kerak. Ya'ni yana bu yerda qarang Alloh taolo hamma to'siqlarni sanab chiqyapti-da, uzr qoldirmayapti. Xo'p, yana endi ba'zi bir insonlarga shu qavm qandoshi ham bo'ladi. Chunki qavm qandoshlar bilan o'rgangan, oshna og'aynilar bilan o'rgangan, bulardan ayrilishiga qiyin bo'ladi. Xo'p, yana ba'zi bir insonlarga nima bo'ladi? Endi tijorat, buni ham aytib o'tdik. Ba'zi bir insonlarga endi maskan bo'ladi. u uyini tashlab ketgisi kelmaydi. Endi shuncha solgan-ku endi uni. Rossiyada chakana ishlab soldimi endi uyni? Qanday tashlab ketadi? Qiyinda, haqiqatda qiyin. Kishi mana shu demak 8 ta to'siqni bosib o'tgungacha bilasiz, hammamizdan o'tmishni eslaylik vatanda. Bu to'siqlar albatta uchragan bizga ham. Demak, mujohid kishi mana shu 8 ta to'siqdan Allohning hidoyati bilan bosib o'tishligi va hamda mana shu to'siqlarni o'ta olmaganlar fosiq deyilyapti, shu fisqdan qutulib turib solih insonlar bosib o'tishligi bu birinchi g'alaba ekan bu. Demak, jihoddagi topiladigan nima bo'ldi? Bu birinchi g'alaba bo'ldi. Birinchi nusrat bo'ldi bu. Xo'p, endi ikkinchi nusrat bu shaytonni ustidan topilingan g'alaba bo'ladi, deyapti. Bu hadisda kelganidaqa sahih hadisda Payg'ambar alayhisolamning hadisini mazmuni shuki, har qachoniki kishi deydi, bir kishi islomni qabul qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, uni islom yo'liga shayton o'tirib oladi va aytadiki, <laughs> sen musulmon bo'lasanmi, ota-bobongni dinini tashlaysanmi sen deb shunday uni qaytarmoqchi bo'ladi. Shunda deydi, u odam bolasi nima qiladi? Unga osiy bo'ladi shaytonga va u islomni qabul qiladi, musulmon bo'ladi. Xo'p, so'ngra endi u islomga kirgandan keyin men hadisni sharhlab ketyapman-da. Islomga kirgandan keyin islomni o'rganadi, aqidani o'rganadi, tawhidni o'rganadi, dinga kiradi, dinga amal qilishni boshlagandan keyin iymonlari ziyodalashadi, ziyodalashadi-da, oshib-oshib endi u nimani tushunadi endi u? Ya'ni amallarni qilgandan keyin endi unga bosim kelgandan keyin u hijrat qilish kerakligini tushunadi u. Unga bir musibatlar kelgandan keyin, demak men hijrat qilishim kerak ekan dinimni olib qochishlik uchun deydi-da, shunga vaqtda endi u hijrat qilmoqchi bo'lib turgan vaqtda uni yo'liga shayton o'tiradi deydi payg'ambar sollallohu Shayton o'tiradi aytadiki, "Sen hijrat qilasanmi? Shunday osmoningni tashab, yeringni tashab ketasanmi?" deb deydi, shu shayton uni yo'liga o'tiradi dedi. Mana shunda hali odam bolasi buni vasvasasiga ham uchramasdan, uni vasvasasiga qaramasdan nima qiladi? U bosib o'tadi, hijrat qiladi. Hijrat maydoniga chiqadi, deyapti. Va undan keyin hijratga chiqqandan keyin endi u hijratga chiqqandan keyin faqat muhojir bo'lib yashamayman, men jihad qilishim kerak ekan dedi. Bunday qarab tursam bo'lmaydi. Ya'ni ummat shuncha qiyinchilik uchrab turganda bir burchaklarda yashasam bo'lmaydi men. pinhona yashasam bo'lmaydi. Men ummatga qalqon bo'lishim kerak, dedi-da, qo'lga qurol olmoqchi bo'lganda uni shayton yana yo'liga o'tiradi, deyapti. Jihad qilmoqchi bo'lganda. Sen jihod qilasanmi? Sen jihod qiladigan bo'lsang, bilasanmi? Farzandlaringdan ayrilasan. Sen agar qatl etiladigan bo'lsang, oilang boshqaga turmushga chiqib ketadi deb shunday vasvasalar olib keladi, Har xil vasvasalar olib keladiki, uni har xil shunaqa bir chalg'itishlar olib keladi. Bu hammamizga kelgan. Bu hadisda bor bu narsa. Hadisda bor narsa albatta bizga keladi, qarang. Shu narsalar bo'ladi, deyapti. Shunda odam balasi unga osiy bo'ladi, deyapti. Unga osiy bo'ladi, jihodga chiqib ketadi, deyapti. Hadisni mazmuni shuki, bu banda mana shunday qilib o'tar ekan deyapti, shaytonni to'siqlarni o'tib ketar ekan, bu bandani deyapti, jannatga kiritmoqlik amali qanday bo'lishini qat'i nazar Alloh taolaning zimmasidadir deyapti. Bu bandasini Alloh kiritadi jannatga deyapti. Allohu akbar. Demak, bu mana shu shaytonni mana shunday vasvasalaridan, ha, g'olib bo'lib, demak siz vatandan mana shu yergacha kelib, qo'lingizga qurol olib, jang maydonlarida turishligingiz bu navbatdagi ikkinchi g'alabangiz ekan bu. Jihod maydonidagi topadigan ikkinchi g'alabangiz. Xo'p, endi 3-chi g'alabachi. 3-chi g'alaba bilingki, shaytonlar ikki xil bo'ladi. Vasvas qiladigan xonnas ikki xil bo'ladi. Qanaqa? Minal jinnati va nas deydi oyatda ham. Inson va jinna bo'lgan. Shayton ham vasvas qildi hozir shu jihodga kelgunizgacha. Xuddi endi buni buni sherigi borki, inson shaytonlar bor endi. Bu endi bundan ham xatarliroq. Sallali shaytonlar bo'ladi. Vatandan hijrat yo'q dedi. Kalimovga ta'tirish kerak dedi. Qanaqa hijrat dedi? Hamma masjid bo'lsa, buna bo'lsa qanaqa hijrat? Qanaqa jihod deydi? Nafsi mana jihod qildi, shu ham jihod deydi. Shunaqa nimalar bilan chalatadi. Sen shu ozgina bir ilm o'qib qo'yib, shu ham jihod deydi. Nima qilasan yo'llarga borib deydi. Yo'q shunaqa qaytaradigan shaytonlar bo'ladi. Yuvas visufi sudurin nas. Insonlarning qalbiga vasvasa soladigan inson shaytonlar ham bor. Insonlar yo'l qo'ying qaytaradi. Mana shunday munofiq deyapti, xossatan munofiqlar va xossatan munofiqlarning imomi. Sallali shaytonlar. Mana shularni dedi ular oyatlarni burib yetkizib, har xil qilib uni yo'ldan olib qolmoqchi bo'ladi. Oyatlarni burib tahrif qilib, hadislarni buradi. Shunaqa yo'ldan urmoqchi bo'ladi u. Lekin u kishi deyapti, bu mujohid kishi mana shu munofiq shaytondan, ya'ni inson shaytonidan undan yuz o'girib jihodga chiqib kelishligi bu yana navbatdagi g'alaba deyapti. Va shu bilan birgalikda bunga yana qo'shiladiki, nifoqdan qutuladi. Munofiqlardan g'olib bo'lib ketishlik bilan birgalikda, ya'ni kishi kishi bilan mo'minni, mu'min haqiqiy mo'min bilan munofiq orasida farq bu jihod bo'ladi biringlar. Ya'ni jihod ajratadi. Jihod bilan ajaladi kishi. Demak, ana shu nifoqdan ham qutuladiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganidek, kimni kim g'azot qilmasa hayotida yoki g'azotni chin dilidan ha, uni qasd qilib niyat qilib o'tmasa, qilaman demasa, u nima bo'ladi u? Nifoqni bitta alomatida o'ladi degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Demak, jihodga chiqishlik bilan mana shu narsadan ham qutuladi. munofiqlar ustidan ham g'olib bo'lyapti, ham munofiqlikda alomatidan nima bo'lyapti? U g'olib bo'lyapti, qutulyapti. <clears throat> Bu ham demak, navbatdagi katta g'alaba hisoblanadi. Haqiqatan mana shu mana shunisi kelganda ko'pchilik qoqilib qoladi. Boyagi 8 dan o'tishligi mumkin, shaytondan o'tishi mumkin, lekin insonga kelganda qoqilib qoladi. Shunday chaqlatib qo'yishadiki, o'lib qo'yin. Shunday chaqlatadiki, jihoddan qo'rqib qoladi. Hamma yana bir tarixga qarab qo'ysin-da. Tarixga qarasin. Qanchadan qancha birodarlar bor, to'g'rimi? Bo'lgan. Bizda ham bo'lgan. yo'lda keladi, bir chala ixlos bilan keladi, shunda yo'lda shaytonlar uchraydi, jihoddan qolib qoladi. Har xil fitna gaplarni aytadi, qolib qoladi. Ya'ni farzayn bo'lgan jihoddan qolib qoladi. Xo'p. <coughs> Xo'p, yana navbatdagi g'alaba bu 4-g'alaba hidoyat bo'ladi. Hidoyat bu eng katta g'alaba bo'ladi bu. Chunki hidoyatsiz inson jannatga bora olmaydi. Lekin qarangki Alloh subhanahu va taolo mana shu hidoya shunchalik muhim bo'lganligidan shariat islomiyada mashru' bo'lganki, har rakatda Fotiha o'qilganda ihdinas sirotal mustaqim deymiz. Ey Alloh, bizlarni to'g'ri yo'lga hidoyat qiling deymiz. Sirotal ladzina an'amta alayhim. Sen ularga ne'mat qilib berganlarni to'g'ri yo'liga boshlagin. Ya'ni ne'mat qilib bergan bandalaring yo'liga boshlagin. G'ayril mag'dub, senning g'azabingni duchor bo'lmagan, vala dolin adashmaganlar yo'liga boshlagin. Ya'ni g'azabga duchor bo'lganlar sifati nima edi? Dinni o'zgartiradigan yahudiylar. O'shalarning yo'liga emas. Yo'inki adashgan, adashib ketgan nasoralarning yo'liga emas. Ular yo'liga bizlarni boshlamagin. Ya'ni bizlarni haqiqiy sirotul mustaqimga hidoyat qiling. deb mana so'ralardi har namozda qarang. Mana shu, ya'ni hidoyat muhimligini harakatda so'raysiz-da. Juda ko'p insonlar o'zini hidoyatdaman deydiki, oxiratga borsa hidoyatsiz bo'lib chiqadi. Chunki ochiq shirklar bo'lib chiqadi qarang. Mana shunday bir vaqtda sizga hidoyat muhimmidi? Gohida hayotda nima o'qib qolasiz? Inson esankarab qoladi, qaysin so'z to'g'ri deb. Alloh taolo Ankabut surasining 69-oyatda aytdiki: "Vallazina jahadu fina" Bizi yo'limizda jihad qilganlarni lanahdiyannahum subulana. Shaksiz o'zimiz yo'llarimizga boshlaymiz dedi Alloh taolo. Ya'ni lanahdiyannahum ana shu hidoyat kalimasini Alloh taolo ishlatyapti. Hidoyatni fe'lini ishlatyapti. Ya'ni biz o'zimiz yo'llarimizga hidoyat qilamiz, deyapti. Ana shuning uchun tarixdagi olimlar, salaf olimlari aytardilarki, agar fitna ko'payadigan bo'lsa, jihod maydonlarini lozim tutuladardi. Chunki u yerdagilarga hidoyatni Alloh taolo kafolatini bergan derdi. Mana bu oyatda hujjat keltirishardi. Demak, bu yerda hidoyat g'alabasi, navbatdagi g'alaba. Chunki hidoyatga yana sababligi siz dinda bo'lasiz-da. jihod bu cho'qqisi dedik dinda. Cho'qqidan past hamma narsa ko'rinadi. Shaharni ko'rsiz bo'lganda, siz ham insonlarda xatolarni ko'rasiz, fikringiz ochiladi, kengroq doirada ko'rasiz. Islomda fikr qarashlaringiz kengayadi, islomdagi fikr qarashlar. Tushunali? Bo'lmasam jihodga chiqmagan inson mana jihodga chiqqandan keyin ko'pchilik birodarlar aytayapti-yu, haqiqatda biz baqaga o'xshab qolgan ekanmiz deb. Hali hududda baqaga. Qudud ichida baqa yuraversa, butun hayoti shu deb o'ylaydi-da. Tashqariga chiqqandan keyin ko'radi keyin hayotni. Yana buni muqobilada qarang, hidoyatni muqobili nima bo'ladi u? Uni qarshisi nima bo'ladi? Ya'ni zalolat bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo aytganidiki, radu bi ayyakunu ma'al khawalif, ya'ni jihoddan qolganlar haqida, u jihoddan qolganlar bilan birga qolishiga rozi bo'lganlar deyapti. Va tubi'a ala qulubihim, ularning qalblariga muhr urilgan deyapti. Fahum la yafqahun. Endi ular tushunishmaydi haqiqatni deyapti. Ya'ni jihoddan qolganlarning qalbiga nima deyapti? muhr urilgi deyapti. Ya'ni jihoddan qolganlar bilan rozi bo'lganlarga. Jihoddan qolganiga rozi u. Shu insonlar qalbiga muhr uriladi, endi ular tushunishmaydi deyapti. Demak, mana shu siz demak mana shunday muhr urilishdan qutulib hidoyat ne'matiga yetishasiz. Demak, bu 4-chi g'alaba bo'ldi. Undan keyingi 5-g'alaba chi bu ayni mana shu jihod tufayli kishi sabr va matonatni qo'liga kiritadi va haqiqiy rijol bo'ladi. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullohi alayh. alayhi. Ya'ni ana shu oyatga e'tibor bersiz, arab tilini bilganlar yaxshi e'tibor bersa bo'ladiki, minal mu'minina. Mu'minin o'zi arab tilida erkakka aytiladi. Ya'ni erkak mu'minlarning ichida yana bir erkaklar borki deb Alloh taolaj aytayapti joylarda. Tushunasiz? Erkaklar deb aytmayapti. Mu'min erkaklarda orasida yana bir erkaklar borki, ular Allohga bergan ahdlariga vafo qildilar. Va minhum man qada nahba. Ulardan bir toifasi Allohga bergan ahdiga vafo qilib nima bo'ldi? Shahidlikni olib yetib oldi manzilaga Va minhum man yantazir. Yana bir toifasi kutib turibdi. Va ma baddalu tabdila. Ular munofiqlar singarin ahdini o'zgartirishgani yo'q. Jihodda tashlab ketishgani yo'q ular. Ya'ni mana shu yerda qarang, mu'minlarning orasini yana bir erkaklar borda Alloh taolo ajratyapti. Mu'minlar orasida bir erkaklar bor deb. Xuddi shunga o'xshagan 5-g'alaba chi demak, kishi mu'min kishi, mu'min erkak. Tashqaridagi birodalarda mu'min erkak deymiz. Lekin bu yerga kelib turib, ana shu erkaklar dorasi ham erkagi bo'ladi. Va sabr matonatni qo'li kiritadi. Erkaklikni o'rganadi, haqiqiy rijollikni o'rganadi bu yerda. Ha qurolni ko'tarib yuradiki, haqiqiy rijol bo'ladi. Va ahdiga vafo qilsa, haqiqiy mana sadoqat bilan o'tib ketadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo bularni mana sodiqlar deb maqtayapti qarang. Tushunali? Demak, sabr va matonatni o'rganadi bu yo'lda. Ya'ni e, bu yerga chiqmagan odam unaqa sabr va matonatni o'rgana olmaydi, haqiqiy rijol bo'la olmaydi baribir. haqiqiy rijol bo'la olmaydiki, inson o'zi haqiqatda ko'ngli g'ash bo'ladiki, yonida musulmon opa singillarni olib chiqib kelsa, himoya qila olmasa, albatta u inson o'zini bir gohda erkin emas his qiladi, shunday inson o'zini ruhan ezilib ketadi. Lekin bu yerda qo'li qurol olganda izzat bilan turadiki, u mana shunday o'zining himoya qilish bilan birgalikda ana shu tashqarida musulmonlarning ayolini ham g'ayrat qiladi. Uni erkagidan ko'ra ko'proq g'ayrat qiladi bu yerdagilar. Ana shu bir musulmon ayolni, chimmatli ayolni mana Fransiyada ushab, tiqib 5-6 spesnasi olib ketyapti. Kerak bo'lsa boshqa yerdagi musulmonlar, tashqarida musulmonlar shunga o'tirib qolgan, chunki inson o'tiraversa, jihatdan o'tiraversa inson beg'ayrat bo'ladi, qalb aytayapti Alloh taol, muhrlanadi deb. Muhrlangandan keyin u qalb rahmi ham kelmaydi. Biroq musulmonni yoradimi, boshqa bo'ladimi, uni qalbi muhrlangandan keyin bo'ldi-da. O'li inson hech narsani his qilmagani kabi u inson ham qalbi o'lik bo'lgandan hech narsani his qilmaydi. Lekin bu yerdagi inson o'zini hozir ayollarni himoya qilyapti mujohidlar, alhamdulillah. Endi tashqaridagi ayollarga ham ichachinatda qarang. Ularga mana shu quroli bilan harakat qiladiki, imkon bo'lsa shu borsa qasosini olsa. Inshaalloh olamiz ham inshaalloh. U opa singillarimizga aytamizki, sizlar ham g'amgin bo'lmanglarki, siz bizning erkaklarimiz yo'q ekan deb. Borsilar erkaklaringlar. Ularning qo'lidan kelgancha jang qilyapti erkaklaringlar. Bu yerda mujohid rijol aka-ukalar qo'lidan kelgancha qilyapti. Biz aytamizki, ya'ni biz mujohidlardan ojiz ekanmiz, inson ekanmiz. Biz mujohidlarni hozirgi holat shunga o'xshatamanki, ba misol o'rtada turibdi. Aka o'rtada turibdi bu yerda. Bu atrof tamoman dengiz aytaylik. Dengiz. Orolda o'rtasi turibdi-da, birdaniga atrofida 100-200 odam cho'kayapti. Tasavvur qiling, 100-200 odam cho'kadi dengizlarda. Va bu yerda oldida biz ham o'tiribmiz mana. Shunchamiz o'tiribmiz, ko'plagan. Lekin bitta bu yerda o'zi yuguryapti-da qutqargani. Bu nariya degan baqiryapti. "Ey Allohchi, meni qutqaring", deyapti bitta musulmon. Yugurib uni qutqarsa, nariyadagi yig'layapti, unga boryapti, bunga boryapti, unga boryapti. Bechora qaysin gulgisin? Qaysin gulgisin bechora. Ha bizdan turib yordam bersa nima bo'ladi? Ya'ni bu kishini biz ma'lumot qilib o'tiramiz. Voy anaqa yugurishini qara, voy ana qilishini qara, voy qutqa olmaydi, voy mana qilyapti deb buni aybini topib o'tiramiz. Subhanalloh, hozir shunga o'xshab qoldi ummat. Bu mujohid qaysin gulgusin? Falastin deb desam shu mujohidlar javob beradi. Pokiston jangiga shu mujohid biz javob beramiz. Shu nima Afg'onistonga biz javob berishimiz kerak. Murtat milliy urdugi ham, O'zbekistonni ham qarang, hammasi shu mujohidlar zimmasida. Yana hamma ma'lumot shu mujohid ustida. siz gulgusin bu? Hatto shu hayron qolgandek vatanda ba'zi bir janglar bo'lib ketsa ham, mujohillar qayerda yuribdi dedi. Qayerda yuribdi ular 20 yildan beri dedi. Ha siz qayerda yuribsiz? bu Mujohid qo'lidan kelgancha mana shu yerda mana Amerikaga qarshi, Pokistonga qarshi, boshqa-boshqa davlatlar 48 ta davlat bor bo'lib, shularga qarshi jang qilyapti qo'lidan kelgancha. Endi imkonimiz bo'lsa vatanga ham kirardik, imkonimiz bo'lsa nima qildik? Biz ham aytib qilmayapmiz. 20 yildan beri nima qilib yuribdilar vatanga ham kirishmaydi deb yana ma'lumotdan qo'yishadi. Inshaalloh kiramiz. Inshaalloh kiramiz ham inshaalloh. Tushunali? Alloh taolo qiyomatda bu kishini bu kishini ma'lumot qiladimi? Hammani qutqaramagan, qayga qarab turganlarni ma'lumot qiladimi? A bu kishi aybi yo'q, aybi bor bo'lsa ham, ilmi yo'q bo'lsa ham shu qutqaryapmiz-ku hammasini. A bu nimada yo'q, ajrda bo'ladi-yu. qolganlar javobgarlik bo'ladi. Qolganlar javobgarlik <clears throat> bo'ladi. Tushunali? Shuning uchun ularga ham aytamizki, biz kelgan chiqilyapmiz, O'ylab qolmaylik, mujohid aka-ukalar sizlarga nisbatan beg'ayrat bo'lgan emas, sizlarni unutgan emas. Mana shu musulmon opa-singillarga ham aytamiz. Inshaalloh qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Imkon bo'ldi kiramiz inshaalloh, qutqaramiz inshaalloh. Faqat hozir mana shu yerlarda Alloh taolo imkon beribdi ki shu yerlarda janglar bo'lib turibdi. Demak, bu 5-g'alaba, demak, sabr matonat va erkak haqiqiy rijolikni qo'lga kiritishlik bo'ldi. Undan keyingi g'alaba 6-g'alaba tog'utlarni boshliqlarini qatl etmoqlik. Ya'ni ayni mana shu jihod tufayli kofirlarning boshlari qatl etiladi. Ularning malaylari qatl etiladi. Ayni mana shu jihod tufayli mazlumlar qasoslari olinadi. Ayni mana shu jihod tufayli musulmonlar qasos olinadi. Ayni shu jihod tufayli. Boshqa narsa bilan qasos olinmaydi. Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytgan ediki: <clears throat> "Qotiluhum yu'azzibuhumulloh aydikum. u kofirlarga qarshi jang qilinglar toyinki Alloh sizlarni qo'llaman ularda Alloh taolo azoblasin. Va ularda Alloh taolo xo'rlasin va Alloh sizlarga ular ustidan g'alaba bersin va yashfi sudura qaumin mu'minin deganida. Va mu'min qavmlarga, mu'min qavmni qalblariga Alloh taolo shifo bersin deganida. Ya'ni mu'min qavmni qalbidagi dardiga Alloh shifo bersin. Sizlar jang qilinglar, kofirlarni qatl etinglar, to'yinki mu'minlarning qalbi shodlansin deganida. Tushunali? Demak, ayni mana shu jihod tufayli tog'utlarni qatl etamiz ekan, ularda askarlarni qatl etamiz va ana shu zolimlarni qatl etganimizda demak mu'minlar qalbi shifolanadi. Xossatan ana shunday musulmon mazlum mazlumalarni qalblari nima bo'ladi ekan? Shifolanar ekan. Endi mana shu o'rinda aytishingiz mumkinki, ba'zi insonlar mana ularni o'ldirsa bekardan bular qatl etib yoryapti, bekardan bular jang qilyapti ham deb qalbi shifolanmayotganlar bor-ku, murjiyaga o'xshaganlar. Ular haqida nima deysiz desiz? Men aytaman-ku, ular haqida o'zi qalbda dard bo'lsa keyin shifo bo'ladi-da. Bu yerda mu'minlarda qalbining dardiga shifo bo'lsin deyapti Alloh taolo. Uni dardi yo'q ekanda, demak uni alami yo'qda uni. Musulmonlarga alami yo'q uni. Musulmonlarning azobiga alami yo'qda, qalbida dardi yo'qda. Unga qanday shifo bo'lsa, 11 sentyabr bo'lsa, yig'ladi-da u. Musulmonlarda emas, kofirda nima haqqiga yig'ladi. U bekor nima bekor o'lib ketdi shuncha odam dedi. Lekin shuncha falastinni yig'lamaydi-da. Shuncha opa-singlini o'ylamaydida. Uni qalbida dardi bo'lsa, keyin unga shifo bo'ladi-da. U qalb bo'lsa unga shifo bo'ladida. Bu mu'minlar haqida aytyapmiz, demak ularga emas bu. Mana shu haqiqiy mu'minlar demak nima bo'lar ekan? Qalbi rohatlanar ekan. Demak, qalbi rohatlanmasa u odam munofiq bo'ladi. Uni qalbida dardi yo'q insonda. Xo'p, haqiqatan mana jihod tufayli ko'ryapsizki, bu yerda real hayotda ko'ryapsizki, ana shu tog'otlar boshlari o'linyapti. Qancha-qancha fidoiy amaliyotlar bo'lyapti. Boshqa janglar bilan ularni qatl etilayotganligini ko'zlarimiz bilan ko'rib turibmiz. Lekin jihod bo'lmagan yerlarda vatanlar mana ko'rmaysiz. Kofirlar oyog'ini osmonga qo'yib deb yuradi. Shunchalar erkalab ketishgan. Chunki ular qatl etilmayapti-da, shuncha bemalol bo'lib qolishgan, bemalol gapiradigan bo'lib qolishgan. Navbatdagi g'alabani turi 7-chi g'alaba bu jihodda aqidaviy g'alaba bo'ladi. Garchi jang maydonlarida mag'lub bo'lsangiz ham. Jang maydonidagi mag'lubiyat sizni haqiqiy mag'lubligingiz bildirmaydi u. Alloh taolo jangdagi mag'lubiyatni bir qancha uni hikmatlar bo'ladi. Birinchi hikmati Alloh subhanahu va taolo ba'zi bir narsalarni sizga amaliy dars beradi. Amaliy dars beradiki, siz mana shu narsani keyin o'g'naysiz. Masalan, Nuhud jangida sahobalar mag'lub mag'lubiyatga uchradi, sabab nima? Ana shu tog'dan tushmanglar deganida. Amirlariga, ya'ni Muhammad vasallamga itoatsizlik qilgani uchun ana shu yerda ularga Alloh taolo dars berdi. Ya'ni amaliy dars berdiki, ularga keyinchalik ham dars bo'ldi mana shu narsa. Ya'ni boshqa nimalarda ham Alloh taolo mana shunday amaliy dars bergan. Tushunali, mag'lubiyatda demak, u mujohidlar umuman mag'lub bo'ldi degani emas u. Faqat ana shu jangni mag'lub bo'ldi, lekin uni tayida hikmat bor. Yo'inki Alloh taolo mana shu mag'lubiyat bilan, chunki Alloh taolo munofiqlarni ajratib qo'yadi. Og'ir kunda tashab ketib qoladi. hamki sahobalar tashab ketishgandi munofiqlar. Qancha-qanchasi tashab ketgan og'ir janglarda. Chunki doim g'alaba bo'larsa, unda doim munofiqlar bilan birga bo'laradi-da. Alloh taolo shunday mag'lubiyatlar bilan nima qilar ekan? Ajrat qo'yar ekan Alloh subhanahu taolo. Demak, ana shu mm, jangda mag'lub bo'lsa ham kishi baribir aqidasida g'olib bo'lar ekan. Garchi bu dunyoda fath nusrat ko'rmay o'tkazsa ham, qanchadan qancha birodarlar shahid bo'lib ketdi. Hali fath nusrat kelmadi, lekin ular baribir aqidada g'olibdir. O'zlarini kofirlarga bo'lgan albarosini bildirib o'tkazishdi ular. Amalan ularga bo'lgan nafratni bildirib o'tkazishdi. Bu demak aqidadagi aqidaning eng muhim boblaridan bo'lgan al-vala baro bobida bu eng muhim boblaridan o'zini nafratini kofirlarga bildirishlik. Mana shunday o'tkazishlik bu demak aqidadagi g'alabadir bu. O'zini haqiqiy mu'minlarga do'stligini bildirib, kofirlarga nafratini bildirib o'tkazishlik. Xo'p, yana aqidadagi g'alabalarga ko'p narsani keltirsa bo'ladi. Aytaylik, tavakkul o'rganadi bu yerda, Allohga tavakkul qilishni o'rganadi, Allohga sig'inishni o'rganadi, Allohdan panoh so'rashni o'rganadi va hayot faqat Alloh taligini, mamot Alloh taligini hamma nimalarni aqidani mohiyatlarigacha, haqiqatlarigacha bu yerda tushunib yetadi. Hop 8-g'alaba bu ana shu siz bilan biz ko'pchiligimiz tushungan maydondagi g'alaba bo'ladi. Alloh taolo maydonda ham g'alaba beradi. Ana shu jang maydonlarida ham g'alabalarda mana kofirlarni bazalarini fath bo'layotganliklarini ham ko'rasiz. 9-g'alaba bu kishi qiyomatda albatta bilingki o'tkizgan har bir umridan, jonidan ham, molidan ham, vaqtidan ham so'raladi. Qadamimizni hatto jildira olmaydi, qadamini jildira olmaydi hadisda kelganidek. Albatta u qayerdan ana shu vaqtini qayerga hashlagani haqida so'raladi. Albatta u mol dunyoni qayerdan topdi, qayerga hashladi, albatta undan so'raladi u. Tushunali? Lekin Alloh subhanahu va taoloning yo'lidagi mujohid nima qiladi u? Qarang, jonini Alloh yo'lida o'tkazadi. Kechasi ham kunduzi ham. Molini ham Alloh yo'liga bergan bo'ladi u. Vaqtini ham Alloh yo'liga bergan bo'ladi. Amirni itoatida, amir jangga desa boradi, tur desa turadi, edot desa edot, nima qildisa qiladi. Ya'ni u joni ham, moli ham, vaqti ham Alloh yo'lida o'tyapti. turishi Alloh yo'lida-da. Turishi Alloh yo'lida. Xuddi aytgandek qo'mondonlarni biz nimasimiz biz o'qimizda, ba misoli. O'q turib turgan foydada bor. Yo'q, bu o'q bekan ham turibdi-yu, nima foydasi bor deb o'qni tashib yubormaymiz-ku. O'qni foydasi bor, uni da foydasi bor-da dushman kelganda. Bu turgan mujoylar hammasini nimasi bor? Foydasi bor. Foydasi borki, uni ishlatiladi bular. Demak, hammasi demak turganingiz ham bekor turgan hisoblanmaydi bu yerda demoqchiman. Shu bekor yurgan, shu turgan mujohidlarda ham hattoki nimasi ajr doim bo'lib turaveradi. Chunki bekorda emas, turgan bo'lsa ham amirni buyrug'i bilan turib beriladi. Har vaqt jangga tayyor turgan bu yerda birodarlar. Bu demak joningizni, molingizni, vaqtingizni Alloh yo'lida hashashigan bu navbatdagi g'alaba bo'ldi. 10-g'alaba bu ba'zan Alloh subhanahu va taolo shu janglarda jangsiz ham g'alaba berib qo'yadi. Shunda Alloh taolo kofirlarning qalbiga qo'rquv soladiki, o'zlari sinab qochib ketib qoladi. Jang ham bo'lmaydi, o'zlari bo'shatib ketib qoladi joylarini. Alloh taolo buni g'alabasini berib turadi. Ya'ni Alloh taolo karomatlar berib turadi. Ba'zan Alloh taolo farishtalarni ham tushirib turadiki, farishtalar bilan Alloh taolo nusratlar berib turadi. Bu ham navbatdagi g'alaba. Endi 11-g'alaba. Bu g'alabalardan ham eng g'alabasi bo'lsa kerakki, Muhammad alayhisalomdek zot, Allohning eng suyumli do'sti, ha, bashariyatni sayyidi Muhammad solom qayta-qayta orzu qilgan. Nima narsa edi u? shahidligida qayta qayta orzu qilgan koshki yani Allohdan shunday orzu qilgan ediki Alloh yo'lida jang qilsam-u, ha g'azot qilsam-u, qatl etilinsam yana g'azot qilsam-u, yana qatl etilinsam yana g'azot qilsam-u, yana qatl etilinsam deb Muhammad rasululloh qayta qayta orzu qilgan shahodat shahidlik ne'mati payg'ambarlar shahidlikdan shahidlarni faqat nima bilan afzal turadi faqat payg'ambar bo'lgan uchun afzal turadi Mana shunday shahidlik ne'matiga yetishlik bu 11-g'alaba bo'ladi bu. Bu g'alabalarda ham eng g'alabasi bo'ladi bu. Birodarlar, shuning uchun inshaalloh qo'ldan Alloh taolo nasib qilsa qo'limiz mamlakatlar fath qilar vatanlarimizga kirib boramiz. Bu bu g'alaba ham g'alaba. Lekin o'zi aslan o'zi o'ylaydi kishiga. Eng katta g'alaba bu shahodat emasmi? U vatanga borib choy ichib o'tiramizmi somonvarda keyin nima qilamiz? Butun dunyo fath qilib bormaysizmi? Shahid bo'lmasangiz, u aniq qilmaydimi? shahid bo'lmay ketsangiz eng alami shu. Endi jihod maydonlarida yurishimizdan bo'lgan asosiy maqsad to'g'ri Alloh kalimasini oliy qilish, lekin baribir oxir nihoyasi nima u? Orzuyimiz shahodat. Shahidlikdan birodalar, haqqisini orzu qiling. Shahidlikda ikki xil bo'ladi. Shahidlikda haqqisi bo'ladi, uni manzilati bo'ladi. Uni farqi yetib olish kerak. Ya'ni masalan, haqiqiy shahid qana bo'ladi, jang maydonida bo'ladi. Qatl etiladi, qonlar oqiydi. Bu inson g'usl qilinmaydi, kafanlanmaydi, janoza ham o'qilmaydi, rojiqovli qavliga ko'ra. Ha nima qiladi? Shunda ko'miladi. Shu qonlari bilan qiyomatda tiriladi bu inson. Bu shahid u. Unga nima bo'lmaydi? Qabr azob bo'lmaydi. Unga qabrda hisob kitob bo'lmaydi. Unga oxiratda hamma qo'rquvda, hatto payg'ambarlar o'zim o'zim deb turganda u xotirjam bo'ladi u. Umuman qabr hayotini ko'rmaydi, oxiratda nima bo'lmaydi. Yana Alloh taolo unga nima? Shafoatga izn beradi. 72 ta xurdi beradi Alloh subhanahu va taolo. Qarang. Yana nimalar beradi? Birinchi, birinchi tomchisi, ya'ni bu tartib buzildi. ya'ni birinchi tomchi qoni chiqqandayoq nima bo'ladi? Hamma gunohlar kechiriladi. Qarang. Birinchi tomchi qoni chiqqanda hamma gunohlar kechiriladi. Gunohlarimiz yo'qmi? Birinchi tomchi qonimiz chiqqanda hamma gunohlarimiz kechiriladi, qarang. Ikkinchisi joni chiqib ulg'imasdan jannatdan joyini ko'radi, deyapti. Allohu akbar. Qolganlar shahid bo'lmaganlar to'g'ri qabrga ketadi, lekin to'g'ri jannatga ketadi. Joy jannat joni chiqishi bilanoq ketadi. Joyini jannatdan joyini ko'rib shahid bo'ladi qarang. Mana shu shahidlik, mana haqiqiy shahidlik mana shunday bo'ladi. Endi shahidlikning manzilati qanday bo'ladi u? U masalan bir kishi lekin jang maydonida bo'lmadi-da, to'shagida o'tdi masalan, to'shagida vafot etdi. U inson ham albatta Alloh yo'lidagi shahid hisoblanadi, lekin manzilatida u. Yoki tashqaridan bu kelyapti yo'lda vafot etdi. Uni Alloh yo'lida hisoblanadi. Masalan, qorni og'rib o'lgan odam shahid etilgani, hokazo hokazolar. Lekin ular ham lekin bir asli shahid qilib bo'lmaydi-da u. haqiqiy shahodatda qilib bo'lmaydi-da u. Chunki ularniki masalan farqi shundaki, ular kafallanadi, g'usl ham qilinadi. Janoza ham o'qiladi. Farqini sezyapsiz-a? Hmm. Shuncha Alloh subhanahu va taoloning haqqisini so'rang. Haqqi aslida shunday, shunday Alloh yo'lda qatl etilaylikki, nima qilsin birodarlar bizni kafallamasinlar. G'usl ham qilmasinlar, janoza ham o'qimay qo'ysinlar. Haqqi yana shunday shahid bo'laylik. Mana shu eng katta topadigan g'alabamiz. Aytaylik, bu dunyoda fathuni soat ko'rmagan chog'imizda bu yo'lda yutkizmas ekanmiz. Shahid bo'lib o'tkazsa yutamiz, abadiy oxiratda yutamiz. Tushunali? Demak, bizlar mana bu yo'lda hech qachon tushkunlikka tushib qolmaylik. Va Fath Nusrata kechib qolyapti-yu deb turib, ruhan tushib qolmaylik. Yo, noto'g'rimikni o'ylab qolmaylikki, bizda albatta bu yo'lda ko'plagan g'alabalar bor. Va hech bo'lmaganda demak, ana shuni shahid bo'lib ketsak, o'zi eng katta g'alaba yetishgan bo'lamiz. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Jazakumullohu khayron. <coughs> Alloh taolo hamma shu g'alabalarni bizga bergan bo'lsin. www.sodiqlar.info